k'urukundo tukaza kubasigura akaririmbo aline turirimbirwa na christophe balene habyarimana nkaba nongeye kubaha ikaze tuyagurukundo gutinya umukobwa ntibisigura yuko tumushinga ijisho maze ngo umunsi umwe aze kubera umugore w'ibihe byose narya aba yamari mu ndoto zawe izi ni inzira ndwi zishobora kugufasha kwiyegereza umukobwa mwene uyu bikarangira abaye umugore wawe inzira ya mbere kuba umusirimu gukora nk'umuntu adatahuritse ntibishobora gutuma ushika ku ndoto zawe zo kumwegukana ahubwo umuntu yiyubashe ukore n'ibintu bishimwa n'abandi mugabo ntubikore kubera we gusa ahubwo no ku bandi bakubona gutyo kuba umuntu wiyubashe ni rwo rufunguruzo rwo kukugirira icyizere kigara kabiri ni ukuba umuntu afise ibyiyumviro nyabyo icya mbere wamenya ni uko uyu mukobwa aba yiyumvira ko ari mwiza ku buryo abahungu benshi bamubwira ibintu bimwe bya bindi nyine gerageza kumusohokana cyangwa kumubwira ko ari mwiza ntacyo bigufasha mu kumwigarurira imbere y'uko musohokana banza umumenye umenye byinshi kuri we kuko ibyo bintu akunda ntabwo biba bihuriye n'ubwiza bwiwe ukamushimisha ugendeye ku byo akunda Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Aux fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras, je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Oh a, c'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils, à défaut de montagne, dont je voyais la campagne. Mon père était gueule noire, comme l'étaient ses parents, ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays, grâce à eux je sais qui je suis. Mon âme s'est y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays, c'est avec eux que j'ai compris. Non, c'était le courant, la terre c'était le charbon, le ciel c'était l'horizon, les hommes des phone. ikiganiro netu yagura urukundo kuri radiyo isanganirwa turo turabira hamwe n'inzira ndwi kugira ngo umukobwa utinya kubera ubwiza bwiwe abe uwawe gerageza ube aha bari mu gihe aha ntibivuze ko eh, mwamana umugendera inyuma cyangwa ngo umucunge aha bisigura yuko kumufasha kandi ukaba hari aba agukeneye kugira ngo akubone bitamugoye e, ni ukuvuga ko uzura uziramuba hafi ntibisigura ngo twari tubivuze yuko umwami nyuma cyangwa umucungambe uri hino oya ikigira kane ni ukugira uburyo bwiza bwo gushimisha umuntu abagore n'abantu bakunda abagabo batuma batwenga cyangwa banezerwa kuba uri umuhungu mwiza ufite uburyo bwiza bwo kumenya kunezereza umuntu bizagufasha kwigarura uwo mukobwa wari usanzwe utinya kubera ubwiza bwiwe igikunda kuboneka nk'uko abahungu kenshi bakunda gutwenza abahungu bagenzi babo mugabo sivyo ahubwo menyera gutwenza n'abandi bantu nk'abakobwa kuko bituma bahindura ingendo time. ukaba ari buco kuri radiyo yawe mumenyeshe ko uyu amatwi radiyo insanganiro ikiganiro ntituyage urukundo inzira egira gatanu ukoresha kugira ngo umukobwa witinya kubera ubwiza bwiwe abo uwawe ntukizeze umukobwa ibyo udafitiye ubushobozi bya bintu ngo ugenzi wo kugira n'akaru kuripambazura ibyo si byiza erekana muhe icizere ku kintu uko uzoshikana ukwiye kwirinda kwemerera umuntu icyo udashoboye kuronka buri mugore akenera umugabo avugisha ukuri agakunda kandi eh, ntabwo uzoboneka yuko uri nk'umunyakuri mu gihe wizera umuntu ibyo udashobora gukora umuntu yizeza uwundi cyo kwirinda ni uko wasezera umuntu ukamwemerera ikintu utazoshobora kuronga ba umunyakuri ndetse unirinde kugira isezerano ry'ibyo udashobora kubera ukwirata kwigirira icyizere kwigirira icyizere bizagufasha kongera amahirwe yo kuronka umukobwa mwiza buri mugore mwiza aba azi ko isura yiwe ikanga abagabo gutyo nawe nyine arakwitonda ko iyo abonye atabwo wagize bw'uko ari mwiza ndetse mutari no ku rwego rumwe gusa kukubwira ngo wigirire icyizere ntibisigura kuba umusazi kuko ako kanya ushobora guca wonona amahirwe wari ufise yo kumurongo irinde kwigirira icyizere kirenze gusumba rondera ikintu kimunezereza kumenya ikintu ibintu bishimisha umukobwa nicyo kizotuma umwigarura kandi wari usanzwe umutinya canke atari ku rwego rwawe kuko ufise ibintu nyamukuru bimunezereza umukobwa maze ukabimuha ukabimuhako bizogufasha guhura nawe mu buryo bworoshe ngivyo mukunzi watuyagura ukundi inzira indwi wakoresha kugira ngo umukobwa utinya kubera ubwiza bwiwe abe uwawe icyambere twabwiye kuba umusirimu inzira ya kabiri kuba umuntu afise ivyumviro nyabyo inzira ya gatatu kugerageza uba hari buri gihe inzira kane kugira uburyo bwiza bwo gushimisha umuntu inzira gatanu ntukizeze umukobwa ibidafitiye ubushobozi igira gatandatu kwigirira icyizere hanyuma inzira igira kane urondera ikintu kimunezereza nk'uko bakunzi batuyagwe urukundo mu kanya n'ibibazo mwatwandikiye kuri mirongo irindwi na gatandatu amajana cyenda na mirongo itatu ijana na mirongo itatu na gatanu ikiganiro nituyage urukundo nimushikirize ibibazo byanyu bite ndi ema imba mugweze kibazo umukobwa mwiga mukunda uh, urukundo gukuri umukobwa uh, ariko avuga uyu ati mbega umukobwa mukundana murashobora gukundana uh, mwigana murantunga ati mbega murashobora gukundana urukundo gukuri uh, <laughs> n'ivyo murashobora gukundana urukundo gukuri naho muba mwigana ivyo birashoboka Eh, naho amahirwe atari cyane mugabo birashoboka kuko buriya uko umuntu agenda arakura eh, niko n'ibyiyumviro bigenda birahinduka hari benshi usanga barakundanye bakiri mu mashuri za segonderi mugabo bageze kure ugasanga rwa rukundo rwa aids mugabo nk'abantu bigana muri za kaminuza eh, birashoboka kuko umuntu ashobora kundana urukundo rw'ukuri mbere mukanubakana Eh, kuko urumva honye eh, biba byoroshe ah, bibaza kugorana mu gihe muri ko murakunda mukiri muri aya mashuri mato mato kurumva ntawe uzi umuntu azoca ajya murashobora gutandukana hanyuma bikaca bigorana bite ndi edimo dukundanye n'umukobwa turi kumwe turayaga tugashika kure akanyize ijana ku ijana kwa nkunda by'ukuri ikibazo kuri jewe tuyaga gake kumwizera biramvamo biramvamwo iki merci edimo eh, nibaza yuko uzo vuti ugrike kumwizera kuko urumva iyo muronsa ako kanya ko kuganira muraganira eh, mukumva yuko nigishika ukamwizera mugabo rero muvugana gake sinibaza yuko iyo onye coba ari ikibazo kubera ubu unye si mu vyakera abantu bandi kutubasha tugaca mu maparuwasi ikete rikamara hafi amezi atatu rikiri eh, mu nzira ubu unye ibintu vyaroroshe uburyo bwo gutuma tumana ko buroroshe nibaza yuko rero aha onye mudashobora kuvugana mutabona n'amaso yandi bashaka gukoresha ubuhinga bwa none hanyuma hanyuma urukundo rwanyu rukabandanya bitewe nakunze umukobwa ariko yambwiye ko afise uwundi nanjye numva atawundi nokunda mu isi mufashe jiki murakoze nimba arakubwiye ko afise uwundi bikundana nibaze ko uwo mwikuramo ukabiheba e, kuko hariya mu rukundo ntibahadikiriza e, wowe yarakubwije ukora ati ubu ugenda afise uwundi reka tubihebe mugabo rero ukabandanya uhadikiriza ntacyo bizomara byiza rero ni uko wo biheba ati bite barene aho ku isanganiro n'amahoro amaje w'indi jamari kumusaga mfise umukobwa nkuze ari gitega aguma mbwira ngo umwanya wose akeneye kumbona ngo aguma anyiyumvira mu byo akora byose ubwo goba ari urukundo cyane <laughs> ntibaze ko ari urukundo eh, n'urukundo agufitiye ntimva ameze neza atakubonye ugaca aka videwo call kuri watsapu mukabonana bitene sawa urakomesha I love you hanyuma ugakupa nibanze ko byoca bigenda neza hanyuma mukabandamya mwikundanira bonsoir umuhanuzi ni eh, jaja umuhungu dukundanye ashaka tujyamane nta proje ambwira ikindi akenshi kuri porofile ashyira ko abandi bakobwa ndamubajije ambwira ngo barigana mu mpanuki uyu onye gushika nawe kuri profile ashira ko abandi bakobwa ese yafuma ashira umuvyeyi we canke uwundi muntu mugabo ntashiye kuba abakobwa nibaza yuko hanyuma niyo ivyo eh, kubwira yuko gusa agomba yuko muryamana urumva uyu ni bamwe agomba atinda guprofita agomba kuguprofita nibaze ko ata gahunda canke nkuko atana n'imigambi akubwira nibaze ko wewe arondera ikindi kuko nimba yaragukunda sinumva yuko kuri eh, profile yiwe yoshira ko abandi bakobwa kandi azi ko mukundana eh, gikuru ni uko eh, yari gushiramo nkuko narimeje kubwira umuvyeyi wiwe canke akarondera uwundi muntu mugabo rero ntashyiremo abandi bakobwa hanyuma gaca kubesha ngo barigana nibaza yuko rero uko onya ari kurondera ingene agomba guprofite hanyuma niyaronka ica kurondera ko hanyuma aca kubwira ati jewe nawe tuzinanye aca kubwira mu nyuma ati jewe nawe tuzinanye uko niko nibaza eh, nibaza ko urondera ahandi ukarondera hanyuma ibyawe nawe bikarangira nuko rero ibyo nibyo bibazo twaduvize ukaba wifuza kutwandikira twandikira ikibazo kuri irindwi na gatandatu amajana cyenda na mirongo itatu ijana na mirongo itatu na gatanu ikiganiro tuyaga urukundo mu kanya n'agahogo k'urukundo aho tubasigurira ururirimbo aline agahogo k'urukundo kuri radiyo isanganiro yashushanyije ku musenyi isura yiwe nziza ya ntwengera hama imvura iragwa kuri uyu mweha muri iyo mituragaro n'inkuba acaranyika hama ndakoma induru ndakoma induru kugira ngo aline agaruke nongera ndarira ndarira oh, nari mfise umubabaro mwinshi naricaye iruhande y'umushaha wiwe umugabo mudamu mwiza yari yamaze kwigira naramurondeye atakwizera na gato atanicizere cyo kunyereka inzira nufata hama ndakoma induru ndakoma induru kugira ngo aline agaruke hama ndarira ndarira nari mfise umubabaro mwinshi nasigaranye isura yiwe nziza yonyine nk'umugogwa ku musenyi utose hama narakomye induru ndakoma induru oh kugira ngo aline agaruke nongera ndarira ndarira oh, nari mfise umubabaro mwinshi hama ndakoma induru ndakoma induru ndakoma induru kugira ngo aline agaruke nongera ndarira ndarira oh, nari mfise umubabaro mwinshi ndakoma induru ndakoma induru kugira ngo aline agaruke ni kuri yonse guru aline na christopher nabo nsoze kino kiganiro cyacu tuyaga urukundo cy'uno munsi kubitse yuko twarabiye hamwe zirandwi wakoresha kugira ngo umukobwa utinya kubera ubwiza bwiwe abe uwawe twishe ku bibazo mwatondeka ikumi mirongo irindwi na gatandatu amajana icyenda na mirongo itatu ijana na mirongo itatu na gatanu barene habyarimana reka ndabakengurukire ndabahira irindi sango ku munsi nk'uwo tuhatanguriye mugire ibihe byiza naho utaha cyari ikiganiro tuyaga urukundo mushikirizwa na radiyo isanganiro